چرا خدا به پرشتگان دستور داد که آدم را که مخلوق عبادت سجده کنید اشکال بزرگی شما میگید سجده قبران نکنید که عبادت است سجده سجده بطها را نکنید که سجده عبادت است. این حق خدا ہے خب عبادت شما که حق خدا ہے اللہ تعالی چرا به فرشتگان گفت که آدم سجده کنید درسته جهاز این اشکال را جوابهای متعددی داد جواب اول اینه خب سجده عبادت ہے لیکن اللہ تعالی اختیار دارد به پرشتگان دستور داد که یک مرتبه شما همینی که برای من انجام میدی سجده برای آدم سجده و اللہ روزات که لا یسأل اما یفعل و هم بسألو جا خود خدا میگه من گفتم دستور من که فرشتگان یک مرتبه آدم سجده دو سجده فرمان من بود و من گفتم پس الان بر خدا کی میتونه اعتراض کنه یا بر کار خدا قیاس کنه ها خدا چون فرشتگان را گفته آدم سجده کنید ما هم کبرا سجده میکنیم فرشتگان را چون خدا گفته آدم را سجده کنیم ما بود را سجده میکنیم عزیز من اونجا حکم خدا بود که فرشته آدم را سجده کنند که من و تو نالایک هم با آدم همراه بودیم ما نبودیم همراه آدم همه ما با آدم بودیم همه ما اکرام شدیم در الله تعالی میگه اکرام و مستقیم مال آدم بوده ما فرشتگان را گفتیم خدا فرمان داده خدا یک فرمان میده انسان بکشی میده یا نه به عزیر گفته بود که انسان بکش و پسرکان نکش اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس حالا شما برید بچه یکی را بکشی ببینی شما را چکار میده شما برید یک انسان بگو اونجا اگر خدا به خیزر گفت که تو بچه را بکش خیزر بچه را کش او خب به خیزر گفت کشتی را پارا کن شما گیری کشتی مردک را پارا کن خطی بر ماشین مردک بکشید اگر زمان خط را نگرفت شما بعد نمیگیره شما خط بزرگی بکشید بر ماشین مردم هیچ چیزیش نشد یه خطی بکشید جریمه نمی کنه اگر ببینند و کار تمام میکنه تمامی که در این ماشین چقدر قیمتش آورده پایین به من شباید بگی یه خطی کشید از هر در که حکم خدا هست حکم خدا اطلاع میشه هر کسی که شده اللہ اگر دستور قتل میدهد به حضرت شیخ آیا بیمن تو اجازه قتل هست این از کنیم که را خدا گفته بچه بکش بچه مربوط بیعقلیه دستور بوده که آدم سجده بود کرده خالقه و برای خودش این حق قائله که لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون کارهای الهی چرا ندارد لا یسأل اما یفعل همش مسئل میشه بله هیچ شما از کجا ثابت میکنید کبره را سجده کنید به شما دستور داده ها خوشید ما را سجده کنید مخلوق را سجده کنید اگر به شما دستور داده که قوس ها را سجده کنید و صدا کنید او به فرمانات و برهان کن بیاری به ما هم نشان بدید که الله تعالی به ما دستور داره قبر را سجده کنیم غوث را صدا بزنیم برای آنها نظر و خیرات بدید اگر دستور داده قرآن پیش شما بیاید ما نشان یک جواب حکم خدا بوده قل ما للملائکه تشهدون هیچ کسی بر این حکم ویژه خدا نمیتواند قیاس کند نوبت به ما رسید گفت خدا را سجده کنید نگفت فقط خدا را سجده کنید ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فاسجدوا لله نگفت فاسجدوا لله وعبدوه تو وقت دستور دادن خاص برای خدا تشکیل و که دستور نداده شده که ما آدم یا نسل آدم را سجده و دستور برای پرشتگان بوده یا برای ما بوده به ما اجازه است که ما آدم سجده کنیم یا نسل آدم سجده کنیم فرزندان آدم سجده کنیم خودش که نمی بینی همه فرزندان آدم این حافظان قرآن این اولیاء الله اینا را سجده کنیم به ما دستوره یا همه را دستوره که الله را سجده کنیم خدا این میگم بابا سجده تو بود ها خب، دومی سجده همین بوده سجده عبادت زبرد جبهه لیکن لی آدم به معنی اله آدم لی آدم به معنی اله آدم به طرف آدم سجده کنید همان طوری که ما را در طول به طرف خانه کعبه سجده می هر جای دنیا رخ ما اون طرف خود حرم الهی قرار میگیری در مسجد الحرام باید اونجا رخ به عین خانه کعبه بشه اگر خانه کعبه اینجای و کسی اینجا بیسته که رخش اینجا بخوره بلا تشبین نخوره اون درسته وقتی اینجا کسی بیسته اینطور بیسته که مصابی چهرهش اینجایی به بیت نمی او اصلا نمازش باطله باید این خانه کعبت شروع انسان باشه که از این خط ببندن نکی راه بره اونجا به همون جا بخوره خانه کعبه بخوره اگر اینجا بستن و راست بخانه کعبه نخور اونجا بخانه کعبه نیست خب الہ لعادم بمانے آدم خب آدم ہے قبلت قرار جبرائیل میکائل حامل شما بین چنانچه ما دستوره که قبله فوال ما تشطر المسجد الحرام ما هر جای دنیا باشیم رو ما به کجای خانه کعبه ما خانه کعبه سجده میکنیم یا خدا جهت سجده ما خانه کعبه کرد اللہ تعالی به فرشتگان گفت امروز جهت سجده شما آدمه سجده دان خدا هست لیکن جهت سجده شما بیت المعمور نیست بلکه آدم همه فرشتگان به یک زمان سجده کرد چه خدایی حاملین عرش و من حولها همه یک زمان سجده کرد حاملین عرش عرش بوداشت و آمدن سجده کردن زیر شانه زدن یا همونطوری که عرش به بغلشون بوش سجده کردن جواب دوم که سجده دو نوع هست یکی سجده شرعی به معنی وضع از زمین یکی سجده تعظیمی پس اینجا سجده تعظیمی بوده به صورت انحنای راست به صورت چه؟ انحنای راست این سجده سجده تعظیمی در عدیان گذشته جایز بوده در دین ما هم ممنون و جواب چهارم همین جواب را اکثر مفسرین میدن که سجود بالانحنا بوده لا وضع جمع اکثر مفسرین همین میگن سجده تعظیمی بوده سجده عبادتی که وضع جمع باشد نه. و چهارمی جواب اینه که سجده به معنی منقاد شده شما برای آدم تسلیم میشید النجم و الشجر و یسجدان النجم و شجر یسجدان به معنی انقادانی شما برای آدم تسلیم میشید، یک ادعی رس فراهم کنید یک ادعی ضبط اعمال کنید یک ادعی قبض ارواح کنید یک ادعی نزول ارزاق کنید یک ادعی وحی بیارید همه فرشتگان برای خدمت انسان الان تسلیم نیستند جبرائیل وحی نیا آورده میکائیل ارزا کا پناہ کر دے اسرافیل آماد آباس سور بده میں ما فنا بشی باد بده میں ہمیں زندہ بشی اسرائیل کی خارش مشاقت خدمت ارزنده انجام میده ارزا که دستور قرمیه خفه میکنه تو اسجدو لآدم به معنی تسلیم برای کارهای آدم و ذریت آدم باشی فسجد الملائکه کلهم پس کردن فرشتگان همه الا ابلیس مگر ابلیس لعنتی ابا ابا کرد و استکبار کرد از سجده و کان من الکافرین و بود از کفر کنندگان در علم الهی یا کان من الکافرین اصار من الکافرین جاست تو کفر کنندگان لحظه خاطر خاطر عبادت سجده وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين در حال الله تعالی اعزاز و اکرام کر خلیفه را فرشتگان را دستور سجده تعظیمی داد یا دستور داد که این قبله شما و شما همه سجده کنید اون توجیهاتی را که در خدمت شما عرض کردیم فرشتگان حکم خدا را اجرا کردن فسجد همه سجده کردن الا ابلیس ابلیس سجده نکرد این استثناء الا ابلیس برای چی خدا میگه من به فرشتگان دستور دادم و همه پرشتگان سجده کردن جای دیگه قرآن یفسر بعض و بعضا فسجد الملائکت کلهم اجمعون بدون استثناء یک فرشته همه فرشتگان سجده کردن و هم یک مرتبه سجده کردن یک زمان سجده کردن این میدان بزرگ و این جایگاه بزرگ که این همه فرشتگان در یک زمان سجده کردن کجا بود آیا در همین کره خاکی بود یا بالای آسمان ها بود اند صدرت المنتها بود من تا الان هر چی گشتم من ندیدم که محلش سجده کجا بوده خود آدم که خلق کرده اسکلیتش و شیطان توش رفت و آمد که من در تفسیر مراغی هم دیدم و دیگر هم که در بین مکه و طائف در همین قره خاکی در همین قسمت آدم اشکلتش شد. خب آدم و حوا در بهشت شکونت سکونت کردن و و اسکلنا یا آدم و قلنا یا آدم اشکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا سجده کجا ابلیس استثناء شد که سجده نکرد بره تلاش کنید ببینید آدم کجا سجده کردن پیشت محل سجده کجا بوده شما نقلی پیدا کنید انشاءالله انامی هم بگیرید و برای شما هم علم میشه من که نتونستم پیدا کنم بلا آنچه حدث من اینه که آدم در زمین خلق شد به محضی که روح در او دمیده شد آدم به آسمان رفت چرا قرآن میگه فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فکاو له ساجدی این فای فکاو این فا دلالت میکنه که بعد از دمیدن روح قرآن سجده میشه چون فا برای اتصال میاد تراخی نمیاد فوری سجده انجام گیره به مهدی که آدم زنده شد انجام گیره فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پس همه شما سجده کنید و فرشتگردم همه سجده کردن فسجدوا و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم بعد از این هم فرمان فسجدوا فوری سجده کردن پس آدم در زمین اسکلیتش درست شد و بالای آسمان ها برده شد که تجمع فرشتگان اونجا حاملینش و من حوله او همه محل تجمع فرشتگان در بالای هفت آسمان همه آسمان ها ہے لیکن مرکز هستیان ها بالای هفت آسمان زیر عرش رحمان و من حوله او فکر من اینه که سجده در آسمان انجام گرفت جنت هم اونجا آدم اول دستور سجده و اکرام شد بعد میگه قلنا یا آدم اسکن انت و کن الجنه شما با شوهر با جفت خودتان در جنت سکونت کنید حالا من از میکردم که الا ابلیس استثناء چیه فرشتگان را دستور بوده الا ابلیس کنه استثناء شد بعضی هم میگن استثناء منقطع هست الله تعالی به ابلیس جداگانه دستور داده از امرت. ما منعک الله تعالی از امرت. چون ابلیس هم با فرشتگان در آسمان بود و آنجا عابدی بود از نوع فرشتگان نبود اونجا بود وقتی به آلاترین پر دستور سجده بود ابلیس هم دستور رسید و حتی خود قرآن میگه از امر تو من به دستور دادم حکم مال من بود تو چرا فرمان من سرپیچی کردی و روی اصل رفتی که خلقته من دین و خلقته من نار علت بیان کردی برای اجرای حکم خدا علت نمیخواد این مسئله بود این خاطر قرآن عظیم و شان ابلیس را استثناء کرد بعد میگن نه استثناء متصله ابلیس نوعی از فرشتگان هست. لیکن یعنی این قول قول مرجوع هست. میگه فرشتگان را تقسیم میکنن معصوم و غیر معصوم گناهگار و غیر گناهگار این قول قول مرجوعی هست و از استثناء یا استثناء را منقطع میکنی اگر استثناء متصل باشد او خب در میان پرشتگان بود وقتی به معذبین دستور تعظیم هست کوچه صاحب برشه بگیرم وقتی استاد تعظیم میکنه شاگردم بعد تعظیم میکنه. آدم دستور رسید که شما سکونت کنید و جفت شما در جنت و بخورید از این جنت به گشادگی هر جا که خلب شما خواست از هر چیز لیکن نزدیک این درخت نری نزدیک این درخت نری فتکونا من الظالمین شما میشوید از ظالمین شیطان لهم الشیطان شیطان این آره لغزش داد لعنتی فاخرجهما مما کانا و بیرون کردین دو تارا از اون جنت و ناز و نعمتی که کانا فیه در آن بودن تشریح این هست در برای گرامی که خب حضرت آدم علیه السلام در جنت و حوا بودند و خدا به انها دستور داد که شما اینجا سکونت کنید تا دستور سجده داد اونم در آسمان بود او از سجده آدم عبا کرد الله تعالی اون ترد کرد و به زمین شیطان ترک کرد به زمین چه برو اخرج منها از آسمان ها برو بیرون انکا رجیم تو لانتی هستی تو مرجومی و آدم و حوا به جنت بودن خب سجده آدم اون زمان حوا درست نشده فرشتگان وقتی آدم را سجده کردن حوا خلق نشده بعد آدم تنها بود خوابید از خواب بیدار شد از قسمت پهلوی چپ از همون کشترین پهلوی پهلوهای پایی راستن و اون آخری پهلو کشیش بیشتر از همون پهلوی خلق شده حالا در کنار پهلو راحت جدایش کنی آدم خواب اونی که از پهلوی چپ و از کشترین پهلو خلق شده در کنار پهلو راحت جداش کنی نره به خاطر حضرت آدم خواب و بیدار شد تا یک خاتون از کنارش نشسته ماشاءالله تو از کجا برای راحت تو هستم تو خوشحال بشی تنهایی سختی دارد یکی کنار باشد راحت انسان ذکرش راحت ہے خیالش راحت ہے آسامش, آسامش تسکین دارد بین خاطر اللہ سبحانه و تعالی حبارا خلق کرد و آدم در جنت بودن این ابلیش، از کجا به جنت رفت حالان که موقع سجده او رانده شد از جد از بیش از آسمان اخرج منها اینک رجی برو از آزمین ها پایی این آسمانه ها جای متکبرین نیست خب بینه که آدم لغزش دار بعضی میگن به صورت ماری رفت بعضی میگن به صورت چیزی دیگر رفت بعضی میگن نه رفتنش به آسمانه ها ابلیس بلا معنی بود مثل یک دوستی و مثل یک خائنی از کنار گوشه می رفتا منجا مثل سگ دوستی می گشت فاطر در جنت می رفت و منجا حرف می زد اونطور حرف زدن یا به صورت ماری وارد جنت شد این همه حرف حرفات سروران گرامی های بدون سندن کول احسن اونه که قرآن می میگه فوسوس لهم الشیطان شیطان لعنتی برای آدم و حوا وسوسه انداخت از همین زمین بالای حق آشما وسوسه ابلیس رفت و قسم خورد برای آنها و من خیرخواه شما هستم و خدا شما را گفته از این درخت نخورید که اگر بخورید همیشه میمانید بی خاطر گفته نخورید که شما ملک میشید و همیشه میمانید توی جنت این آیات تشریحا قرآن خودش گفته فوسوس لهم الشیطان فقال هل ادلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلا من شما را راهنمایی میکنم به درختی که از او بخورید همیشه تو جنت و به ملکی میرسید و حکومتی میرسید که او اصلا پناه ندارد کهنگی ندارد و ملک لا یبلا این وساوس را کرد که خدا گفته از این درخت نخورید خب همین درخت اون گوشه جنت است بازو کشور دن نکرده آدم و حوا قدم میبرن تو جنت یک دم به کنار اون درخت که آمدن اون لحظه حضرت آدم فراموش شد و نسیا و نسیا ولم نجد له اسما نسیا آدم آدم فراموش شد که خدا گفته نخوری دست دراز کر لباس های جنت هستن شد این خاطر سر گرامی صورت وسوسه بوده و حضرت آدم و حوا لحظه ای که آدم میخورد فراموش بود مثل کسی که روزه داره نه برمیداره تخمه که چیزی تو دهن میگذاره میخوره نانی برمیداره تو دهن بی برمیداره حالا بود او در این فکر نیست که من روزه هم و حکم خدا را دارم نسی میکنم اصلا در فکر روزه نیست غذا میخوره سیر هم میکنه لذا این شخص غذا میخوره سیر هم میکنه روزه هم هست روزش نمیشکنه لیکن آدم با آن همه شان عظیمی بر فراموشی آدم آدم ماخوش شد آدم الله تعالی میگه و ولم نجد له اسما عزم و اراده نافرمانی ما در آدم ندید برای همین فراموشی اصاب شد و حدود دویست سال گریه و زاری و تذرک کرد در یک فراموشی این خاطر حضرت آدم علیه السلام <coughs> نادم شد <coughs> چرا نگو الله تعالی عقش کرد بخورید رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرتا فتکونا من فأذل لهم الشیطان لغزش داد آنها را شیطان دی خاطر درخت چی بود که گفتن نخور بعضی گفتن درخت گندمه بعضی انگوره بعضی چیز دیگر گفتن لیکن محققین میگن وقتی درست را خدا تعیین نکرده ما چرا تعیینش میکنیم درختی اللہ تعالی ممنوع کرد از این درخت استفاده نکنیم وقتی خدا درخت را مجمل ذکر کرده ما چرا تعیینش از جارالله الله زمخشری آرزیه و فهم قرآن داشت معتدلی هم بود کتی خوابش دید و سآل کرد که تقربا هذه شجرتا این درخت چه درختی بود نقوله معروف حضرت استاد نقل می کردن او گفت این شجره شجره علم به نزدیک علم نری علم جار الله علم را جار الله را معتدلی کرد او دنبال عقل و عقلیات را معتزلی شد و برایش سخت تمام شده بود این خاطر گفتیم درخت درخت علمه البته شوخیه در حد شوخی هست که ضرب مثلا که گاه وقت یک چیز ممنوعه خوب دنبال عقلیات رفت و نقل را کنار گذاشت نقل را با عقل تطبیق میداد نه سرش به انکار عذاب قبر کشید و انکار بسیار چیزها را که عقل قبول ندارد در عقل اگر نگاه کنی مرده را ببری کفن کنی دو بگذاری دو بعد بری کبر باز کنی در تا به همون طرز تکان نخورده پس این همه ماجرای کبر و حساب و کتاب چیه وقتی این عذاب کبر نیست معتزلی یک مسئله شون همین همه روایات عذاب کبر توجیه کرد و ضعیف کرد و فلان کرد و خلاصا درخت هرچی که هست الله تعالی بهتر بود خب وقتی آدم لغزش خورد و شیطان او را لغزانید فأذلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه ما حکم حاکمانه را شاده و قل نهبتو بعضكم لبعض ادب ما دستور دادیم برید پای این دستور حاکمانه هست برید پای اطاعه اول خب آدم و حوا دو نفر بودن اهبتو جمعه برید پایین کی را بود حالا بعضی گفتم بابا حضرت آدم هم حوا هم بود و مار که شیطان که به صورت مار رفته بود توی جنت اونو هم دست داد که همه برید پایین شیطان که به صورت مار رفته بود اونو هم گفتم برو پایین تو دیگه الان اینجا آمدی شیطنت میکنی قل لحظه تو این یک توجی توجی دیگر که درسته این اطاف فی غیر جمع به آدم و آنچه که آدم و حوا همه ما با دوتا بودی شما دوتا با آنچه که اشتمال دارید بر آنها یعنی با تمام ذریات ما با آدم و حوا در جنت بودی همه ما را یعنی آدم و حوا را و دوریت آدم و حوا را الله تعالی خطاب کرد و حتاب کرد برید پایین اتاب دوم بعدکم لبعض ادوم بعض شما برای بعض دیگر دشمنه که عشق شما از بین می رود و این اطعاب سومه ولکم فی الارض مستقر و برای شما در زمین قرارگاه شما اونجا باید قرار بگیرید یک زمانی در شکم مادر میرید بار روی زمین میایید بعد از روی زمین میرید توی زمین قرارگاه شما در زمین محل قرار شما و همچنین سامان و متاع است برای شما در زمین ولکم فی الارض مستقر و متاع متاع سامان زندگی الهین تا یک وقت معینی که وقت مرد مرد آمد شما از روی زمین و متاع زمین رک میشید و تحویل زمین توی زمین میرید از اونجا برزخ دیگه بعد از مرد زندگی برزخ است تا قیامت این سه اطاعت الله سبحانه و تعالی به آدم و ذریات آدم کرد اول بری پایی باز شما دشمنی یک دیگری بله میبینی اینجا چقدر دشمنیه ولکن فی الارض مستقر و مطان الهی قرارگاهشی حالا اینجا آدم علیه السلام را کسی ملامت بکند که چرا لغزش کن و چرا ما را از جنت باور اگر اون لفظش نمیخورد ما همونجا جنت حالا که روز اول الله سبحانه و تعالی به پرشتگان چه خبری پخش کرد که آدم هیچ وجودی نداشت هنوز به پرشتها نگفته بود که از روی کره خاکی خاک جمع کنید از تمام کره خاکی خاک جمع کرد لحاظا خاکه کره خاکی رنگهای مختلف دارند سیاهن سفیدن سرخن زردن زمین رنگ های مختلف دارد نی؟ بی خاطر رنگ زمین در نسل آدم هویدا بعضی ها سرخن بعضی ها سفیدن بعضی ها سرخ و سفیدن بعضی ها سیاه سیاهن چون زمین های سیاه سیاهی همه تو کل رنگ زمین بر نسل آدم هویدا این در حدیث گفته شده است اقلی نیست که من میگم بعد آدم اگر کسی ملامت کند چنانچه روایتی آمده است که حضرت در عالم ارواح موسی با آدم حرف زدن آدم و تو آدمی تو ابول بشری تو فلانی ها چرا درخت خوردی همه مخلوق از جنت پایین آوردی آدم گفت تو موسی گفت بله تو کلیم الله بله بر تو تورات نازل شده بله خب در تورات چقدر نوشته بود چی نوشته بود که خدا بر من مقدر کرده من در زمین می در تورات خدا نوشته در قرآن هم خدا به فرشتگان اطلاع دا اینی جائلون فی الارض خلیفه امتحانا پدر و مادر ما را اللہ تعالی جنت بود که شما خاکی لیکن جای اصلی شما این جنت و قضای الهی که همین رفت و بعد از بخشش آدم در تورات هم است که فتاب علیه خدا آدم بخشیده بعد از بخشیدن هر کس را ملامت بکنیم در حقیقت اون ملامت کننده ده لغزش شده این لغزش برای من مکتوب بوده در قضای الهی چهل سال قبل از پیدایش من الله سبحانه و تعالی این چیز را مقدر کرده اعلامیه شده من در زمین باید بیایم امتحان محل بازدیدی بوده من جنت را بازدید کنم و برگردم و بهانه برگشت همون خوردن درخت بوده از من مجبور بودم که قضای خدا اجرا بشه حکم خدا و این هر گناهگار نمیتونه بگویه چرا هر گناهگار بعد از سبیلش توبه قابل ملامت نیست قرآن هم گفته وقتی یک مجرم را شما مجازات کردید بعد از مجازات حق ملامت نداری چون دست شبورید و تمام دیگر برای همیشه بگی دست بریده دست بریده دوست دوست این جنایت گناه او مقافات شد با آمالش حضرت آدم اللہ تعالی مجازات کرد چه مجازاتی گو بری پایین را جنت لباس جنت رستنش در آورد بعضکم لبعض عدو اعلان کرد ولکم فی الارض مستقر و متان گو آدم بعد از این اطابعات چقدر توب و استغفار کرد باز هم <clears throat> آدم مورد اب قرار نگرد تا اینکه خدا کلمات توبه را بهش تلقین کرد فتلقا آدم من ربه کلمات تلقی کرد آدم از ربش کلمات اش رجوع کر خدا به خاطر اون کلماتی که او تلفظ کرد بر آن اون چه کلماتی بودن که آدم اون کلمات را ربش ترقی کرد و فورا توبه شبور شد خطاب علیه سرورا علی گفته هاش گفته شده که وقت آدم بالا آسمان ها برد به پای عرش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله آدم توسل به این کلمه طیبه و این رسول مکرم کرد خدایا به توفیل و به حرمت محمد و رسول الله مرا ببخش خدا بخش و این با آب و تاب وارثین بیان میکنه بله گرامی القرآن یفسر بعضه بالا بهترین ماخذ تفسیر قرآن قرآن اولین ماخذ قرآن را با قرآن باید تفسیر کنید لہذا اون قول قول مرجوی هست قول معتبری نیست اگرچه برای ما عزتیه شرفیه برای ما که به حرمت رسول ما آدم بخشیده شده لیکن قول درست و صحیح و بدون علایش همین اون کلمات کلمات ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین این کلمات کلمات توبه بودن که در دعاهای انبیاء علیه السلام معنای این کلمات هست میخوانیم هر پیغمبری که لغزش از او شده همین کلمات را به زبان آورده هم مفهوم این کلمات را من جمله حضرت یونس ربنا ها لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین نیست بخشنده غیر از تو نیست رحم کننده غیر از تو لا اله الا انت من کننده شما ناحق کسی را مجازات این که شما پاکی انی کنتو من الظالمین منم که بر خودم ستم کردم آدم و حبا همین که ایمان ربنا دلم ظلمنا انفسنا ما ظالمی شما ناحق ما را جنت بیرون آورد ما این ظالم اگر تو مورد افقرار قرار ندی و بنده نبخشی ما ضرر خدا را تبرک کرد تو پاک ما ظالم تو بر هیچ کسی نهار ظلم نمیکنی ما گناه کردیم که شما ما را از جنت برین پایین آوردیم و این کلمات همون کلماتی هستن که در قرآن عظیم و شان ذکر شده علت انه هو التواب الرحیم قل این بود قل نهبتو این هست قل نهبتو منها جمیعا این اهبتو با اون اهبتو چه ترکیده اول هم اهبتو فرق همینه که حضرت فرمودن اون حکم حاکمانه بود اطابی بود برید پایی بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر اطاب این حب حکیمانه هست برای کشور زمین میبرن برای امتحان الان الله تعالی میگه ما بهش گفتیم برو برای امتحان جای جنته لیکن آزمایشگاه شما زمین شما مال جنتی اصل شما جنتیه لیکن برای امتحان میرید زمین این حکم حکیمانه الهی حکمت احباط را بیان کرد این خاطر تکرارش کرد کل نهبتو حضرت اونجا حکم حاکمانه این حکم حکیمانه حکمت احباط را بیان میکنه برید پایین از این جنت همه شما آدم و حوا و آنچه اولاد و همراهند حکمت احباط حکمت حبود فاما یاتینکم این اما ما زائده این شرطیه در آن ادغام شده متوجه هستید یا نه اگر آمد پیش شما از من خدا یک هدایت نامه پس هر کسی اتباع کرد این هدایت نامه من پیغمبر و مراد از خدا انبیاء ان لا مطلق هدایت که از گرفت گرفته شده است که فقط خداوند متعال را بخوانی. وقتی هدایت آمد و هر کسی اتباع کرد هدایت نامه من را کتاب من را پیغمبر من را نبی من را سمرشین پلا خوفون علیه هیچ خوفی بر این اتباع کنندگان هدایت من نیست خوف خود را ندارن ولا هم یحزنون و نه میشن برای دیگران الله تعالی میگه آمدن شما در زمین اول اطاعی بود الان حکیمانه و حکمت شده بیان که احواد شما برای امتحانه و البته آنهایی که ناکام شما الذین کفروا آنهایی که کفر میکنن هدایت نامه من اتباع نمیکنن و شعبه کفر کذبوا به آیاتنا که اصحاب النار اونا صاحبان نار میشن هم فیها خالدون همیشه در جهنم میمانند لحاظا این دفعه احبیات دوم برای حکمت و حکیمانه هست بعد از خطاب عام خطاب خاص اول خطاب عام بود یا ایوه الناس بدو رب اکنون خطاب خاص به بنی اسرائیل بنی اسرائیل چون مستقیما مخاطب قرآن و مخاطب پیغمبر بوده و عرض کردیم که سوره بکره بعد از هجرت از سوره است که اول اول نازل در این خطاب خاص قرآن مخاطبان خود را که بنی اسرائیلن یهودیان قرآن با کلمه بسیار پر لطفی آنها را مورد خطاب قرار میده قرآن نمیگه یا یهود قرآن میگه یا بنی اسرائیل ای پرزندان اسرائیل این بر آنها یک افتخار خاصی بود ای پرزندان اسرائیل اسرائیل یعقوب علیه سلام معنای ابرانیش کلمه ابرانی اسرائیل بنی من اولاد اسرائیل به معنای تقی الله یا به معنای عبدالله این لقب حضرت یعقوب علیه السلام یا یعقوب لقب و اسرائیل اسمه اسرائیل به معنای اسرائیل اسماعیل این همه نامه های هستن که خدا نسبت دارن نامش و به معنی برگزیده هم آمده و به معنای عبدالله هم آمده و یک معنی دیگر مراغی کرده بود اسرائیل به معنای الامیر المجاهد ای فرزندان امیر مجاهد شما که پیغمبر زاده ای اول ایمان را الله تعالی با یا بنی اسرائیل شما پیغمبر زاده شما آغا زاده شما سیدی این مقتدی اول ایمان مقتضی دوم احسان کرو نعمتی یاد کنی نعمتهای من را حسی و معنوی های معنوی من را یاد کنید های حسی را اون هایی که من بر شما انعام کردم در طول تاریخ و سوم چون الانسان عبدالحسان است هر انسان نیکی ببینه گردنش میاد پایی و دومی و سومی که آفو به عهدی ایفا کنید اهدی که من با شما داشتم یا اهدی که شما با من کردید اضافت اهدی اضافت مضاف به مفعوله ای که شما با من کردید اون عهدها را ایفا کنید خوب به عهدی ای به عهدی کم ایایا شما با من عهد کردید این عهدها را ایفا کنید خلاصا اوف به عهدی کم من با هایی که با شما کردم ایفا میکنم شما هایی که با من کردید ایفا کنید من هم اهدی که با شما داشتم ایفا میکنم ابقای در داره معامله تجاریه تقابلیه و خاص از من خدا بترسید نه از عوام الناس از عوام نترسید که هدایای شما را قطع میکنن و نیکی های شما را خب بعد از بیان مقتضیات ایمان دعوت ایمان را الله تعالی داد اول شما پیغمبر زاده ای فهمیدید این پیغمبر زادگی تقاضا میکند که شما حرف بپذیرید شما حرفی را بپذیرید که عزت شما با آن حرف شما پیغمبر زاده ای پیغمبر زاده و بی ایمانی با هم نمیخوره چون عزت انبیا از ایمان انبیا بوده از اطاعت انبیا بوده لہذا عزت شما هم ای پیغمبر زاده ها در ایمان از در اسلام دوم برمو شما پرورده نعمت منی من همه احسانات حسی و معنوی را با شما کردم دوم شما با من قرارداد داری شما معاهد منی و چهارم من هم با شما قرارداد دارم چهار مقتضیات را ذکر مقتضیات ایمان را اول فکر کرد و خب بعد فرمود برحضر داشت که ایای فرهبون از عوام الناس نترکید خب بعد از بیان مقتضیات دعوت ایمان را داد مقتضیات ایمان را ذکر کرد و فرمود آمینو و پیغمبر زادها را میگه آمینو یا بنی اسرائیل و معلوم میشه که پیغمبر زاده هم گاهی از جاده ایمان میاد پایی آغا زاده هم گاهی از جاده ایمان میاد پایی سید هم شهید در مجلس ما نشسته نعوذ بالله دا وقت از جاده میاد پایی بی خاطر الله تعالی گفت یا بنی اسرائیل او پیغمبر زاده ها آمینو ایمان بیاری من شما را با نعمت های گوناگون نوازش کردم به چه چیز ایمان بیاری ما که مؤمنیم تورات قبول داریم انجیل قبول داریم زبور قبول داریم میگه به ما انزل تو اون کتابی که من نازل کردم بر پیغمبرم و اون کتاب هم مقتضی ایمان هست مصدقا لما معکم کتاب های شما را هم تصدیق می کند تورات انجیل زبور شما ایمان بیاری به منزل تو مصدقا لما معکم ولا تکونو اول قافرم به و نباشید شما پیغمبر زادگان اولین کفر کنندگان بین به منزل تو شما اول کافر نباشی نباشی اول کافر انده اولین کف کنندگان دیم این کتاب اشکال وارد میشه اول که مکهی ها کفر کردن این کتاب را قبول نکردن پیغمبر را قبول نکردن چطور قرآن میگه شما اولین کفر کننده نباشید اول مکی ها کفر کردن جوابین سروران گرامی در خطاب خاص شما اول کافر رو باشید ها در خطاب عام داخل بوده یا یوحنا الناس بدو در این مخاطبین در خطاب خاص شما اولین کافر نوازید شما احبار و رهبان علما و دراویش اگر که کتاب به بغل شما هست شما کفر کنی مریدان شما کافر میشه شما علما کفر کنی شاگردان شما کافر میشه شما امام های جماعت کفر کنید مقتدیان شما کافر میشه لحظه شما نباشید اول کافر شما ایمان بیارید تمام دنیا میگه علما یهود ایمان آوردن تصدیق کردن همه مردم به شما اقتدار میکنن حتی اهل مکه اونا اقتدار میکنن ولی اگر شما کفر کردی علما ائمه جماعت ائمه به اسلام اشعرداران تورات و انجیل و همه شما تقلید میکنن پس شما میشید اول کافر اونها میشن درجه دو کافر ولا تکونو اول کافرین کافر این از غدیر زلاله بیان ازداد اربعه ایمان اول زلال کفر دوم ازلال دین فروشیه و نخرید به مقابل آیات من کمی پول از عوام شما می ترسید اگر ایمان آوردید اون هدایایی که از طرف مریدها و مقتدیها و غیره می آمد اون هدایه شما میشه به خاطر کمی پول پول آیات من نفروشید این از سبیل شما اضلال نکنید پول بخرید و بیچاره ها را از راه هدایت گمراه کنید به خاطر پولکایی که به شما میدن حقیقت را با آنها نمیگید ولا لحظه گمراه میشید لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایا یفتکون خاص از من خدا بترس خاص ایایا فتر فقط و فقط از من خدا بترس سبحان الله اونجا بر ایایا فرحبون اینجا بگه ایایا فتر سبحان الله اگر خدا عالم را خوف خود ندهد دیگه او چه بود چیکار کار که نمی خوف خدا با هیچ کس نباشد او فساد میکنه خصوصا با عالم وقتی خوف خدا نباشد او دیگه بلا نسبت بلا نسبت اون خوک هست که در مزرعه میفته هزاران انسان از اون کانال گمراه میشه این خاطر قرآن دعوت میده ایا یا فتکنون خاص از من خدا بترسی اونها که اصول عربی را دارن که کلمه تکرار شده در حقیقت بوده فتق الله فتق الله لہذا یک ای آیه را ذکر کرده و یک فقط الله در حقیقت بوده اتق الله اتق الله یا اتقونی اتقونی از من بترسید از من بترسید لہذا یک فعل را مذکور گذاشته و یک معمول را کرد خاص از من بترسید خاص از من بترسید خودتان گمراه نشید ولا تکونا بلا کافرین ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا دیگران را گمراه نشید و مرد سیبومی که خود این ام این علماء یهود را و نصارا را گرفته بود علماء یهود روی سخن با علماء یهود اونها لبس حق و باطل می کردن حق را با باطل غاطی می کردن این مرض دومه لبس حق و باطل حق و باطل را غاطی می کردن اللہ تعالی فرمود ولا حق الحق باطل او علماء او پیغمبر زادها او احبار او روبان او دراویش ها حق را با باطل غاتی مخلوط نکنید لفظ به معنی خلق مخلوط مخلوط نکنید حق و باطل را شرک بده مشرکین مکه همه میگن لیکن شرک چیه شما از همه علما بپرسید یک چیزی از من یاد کنید شما میگه همین شرک چیه که خدا گفته بده مشرک نجیسه انما المشرکون نجسون مشرک ها نجیسن شرک خودش نجیسه کسی که شرک بکند اون نجیس میشه بلیده. همه شما سال کنید شرک چیه که خدا گفته شرک نکن وعبد الله ولا تشرکو به شیئا خدا را عبادت کنی با خدا کتر شریک نکنی همین شرک چیه برای من شرک بگی کفر برای من توصیب بدی کفر چیه شروع کفر کفر شرک شرک توضیح نمیده من نمیدانم قرآن گفته با خدا کتر شریک نکنی ولا تجلو لله اندادا قرار ندهید مردم برای خدا شریک شرک چیه همین شرک بده مشرکی مشرکی مشرکی بابا شرک ما نمیفهمیم برای ما توضیح بده همه ما از شرک بدون میاید کیه که از شرک خوشش بیاید کسی هست بله قرآن میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل حق را با باطل مخلوط نکنید خارم الله یهود و نصارا همین بود که توحید را و شرک را با هم مخلوط بود مشرک مکه را میگفت مشرک و خودش سجده میکرد عزیر و نظر میداد برای عزیر و خیرات میداد برای عزیر و این شرک را میدادش فارغ فلا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق اونهایی که عالم بودن طوری توجیه عالمانه برای آنها میکردن و شرک خود را مخفی می نگه می اونها که به بودن در برابر آنها کاملا کتمان میکرد پیش علماء لبس می کردن حق را با باطل غاطی می کردن و مطرح می کردن لیکن اونهایی که ناخان بوده هیچی که نمی دانستن کاملا برای نا کتمان می اون دیگه من گفتم شما میگن پیراهن سیاه بپوشید شما این همه پارچه ها را کسی که می میره جلوی خانه نشد کنید گفت نه آخوندهای ما میگن لباس سیاه پوشیدن مکروه تحریمیه و این پارچه ها را کسی میمیرن جلوی خانه ها نسی کنند همه اصرا صد هزار دویست هزار قیمت دارن و فقط تا ده روز آویزان و باید باز میکنن یک بار مصرفن دیگه دردی چی کنن چیکار میخوان بکنن آه با کمال تأصف نمیدانم کلا این دو مرتبه مصرف میشه میگن نه یک بار مصرف هست چقدر قیمت داره پارچه خود سیاه و بر اون که نوشته ها میکنن چقدر قیمت دارن اینا همه شما میرزید توی اشغالدان نمیریزن چقدر میکنه این این همه اسراف برای چی با خدا میگن چرا جلوی نمیگیری هر خلافی که عوام کرد ملا سکوت کرد این کتمان حق است الله تعالی میگه ولا تکتم الحق همین ندا غیر الله همین که انبیاء را ندا میزنه اولیاء را ندا میزنه ائمه را ندا میزنه آیا خلاف قرآن نیست چرا الله حسرشون پایینه سکوت میکنن با توجیه میکنن این برای وسیله وسیله آیا خدا گفته که به عنوان وسیله اینها را بخانی اگر خدا گفته چشم خدا گفته وقت شما به مشکلی گیر کردی انبیاء من را صدا بزنی اولیاء من را صدا بزنی ائمه را صدا بزنی خدا گفته آه یا برید کبر آنها را سجده کنید تواف کنید خدا گفته اگر گفته و بیارید قرآن نشان این قرآن را بلانه ها اللہ تعالی گفته به هر مشکلی گیر کردید من بخانید من خودم جواب مشکلات شما را دستور داده ادالله الله مخلصین این خاطر اللہ تعالی به علماء یهود میگه و علماء یهود لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتمو تکتمو الحق اینجا این عطف بر لا تلبسوا ولا تکتمو الحق نهی هست نفی نیست نکنی معلوم میشه که علماء یهود و نصارا حق را با باطل باطل میکردن و جایی موقع میرسید کاملا کتمانش میکردن یک ناخانی که می آمد تورات بلد نبود خب آیا تعریف این پیغمبر تعریف صحابه این پیغمبر نام و نشان اونی که ما به انتظارش نشسته بودیم نبی آخر الزمان اون نیست نوابا حیله می کردن بزرگ تورات و انجیل برای شاگردان خود توجیه میکردن امروز چیکار توجیه میکنن محمد رسول الله والذین و اشداء على الكفار رحماء بینهم این مده صحابه نیست مده صحابه این که ابو بکر و عمر و عثمان را بد میگن شما میگی کہ السابقون الاولو من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم احسان اعتقاد ما اینه که مهاجر و انصار در راس همه مهاجرین خلفای اربعه قرار دارند اونها نه اینا درباره کیه همین که همین آیه صد سوره توبه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار مستاق مهاجرین را برای ما بگید کیه مصداق مهاجری اور میگه مصداق مهاجر حضرت علی است حضرت بلال است چرا ابوبکر نیست همراه با پیغمبر کی هجرت کرده در مسیر هجرت و خب با پیغمبر کی همراه بوده بله ابو بکر همراه بوده برای بلای ریاست همراه بوده که بعد از پیغمبر او و عمر و عثمان خلافت پیغمبر را جانشینی پیغمبر را از صاحب حقش بگیرد اینا برای عوام الناس تشریح میکنن ها نمیکنن بگید مثلا که السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار آیا حضرت ابوبکر مصداق مهاجرین هست یا نه چرا نیست هیچ ولی اون اجرت کرد با زمان در زمان پیغمبر حدت کرد لیکن بعد چون حق علی را قتل کرد لحظا مصداقش نیست مرتج شد این آیات را چطور کتمان کنند، هجرت کرد بود در هجرت، ولی بعد حق قصد خدا میگه من از آنهایی که هجرت کردن راضیم کسی که با پیغمبر همزمان هجرت کرده پیغمبری که خانهش محاصره بود و پیغمبر از اون خانه محاصره بیرون آمد حضرت صدیق را با خود همراه کرد به غار سر رفتند از غار سر به مدینه رسیدند فاطمه ها بله پیغمبر ابو بکر را همراه گرفت به خاطر این که به خاطر این که راز پیغمبر را پخش نکند با مشرکین چلت به این خاطر و این تنویز حق بالباطل نیست ابوبکر حضرت که نمیشیم من دارم نقل میکنم شما برای اعتراض نکنید ابوبکر همراهش بود تا راز پیغمبر را به دشمنان پیغمبر پخش نکنه مگر بکر غیب میدانست آیا در خانه پیغمبر ابوبکر با حضرت پیغمبر همراه بود یا علی جان همراه بود بله در خانه پیغمبر ابوبکر نبود هیچ مورخی نمی نویسد که حضرت ابوبکر در خانه محاصره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باش، هیچ مورخی و هیچ گوینده این اعتقاد را ندارد شب هجرت بله همه متفقن که در خانه محاصره حضرت علی بود در خانه بود و اون آیا حضرت علی را پیغمبر داماد کرده بود برای فاطمه زهرا یا نکرده بود نکرده بود فاطمه زهرا کوچولو بود کوچیک بود بزرگ نشده بود زمان دامادی و وصلت نرسیده فرزند کوچیک خدیجه حضرت فاطمه زهرا خدیجه فوت کرده یا زنده بود اینو برای من بگید فوت کرده بود پس پیغمبر علیه السلام آخون که میگه به این خاطر برده که راز پیغمبر را پخش نکنه در خانه پیغمبر که نبود ها اگر در خانه با پیغمبر می بود درسته میبره که راز را پخش نکنه حضرت که اکبر در خانه خودش ما هم اعتقاد داریم که حضرت ابو بکر غیبدان نبود شما هم که قبول دارید غیب دان نیست حضرت علی را که غیب دان بگی بله ابو بکر که غیب دان نیست اعتقاد ما برای همه اینه خود رسول الله هم غیب دان نیست مگر آنچه خدا خبر بده تا خدا خبر نده پیغمبر که خبر نمیشه و شما هم اعتقاد دارید که حضرت ابو بکر غیب نمیدانست چطور پیغمبر از خانه خودش از خانه محاصره بیرون میده و به نزد ابوبکر صدیق جلوی خانهش میده نصف شبه و این خود صاحب حمله هدری گفته ز که آن قاب پر مکر و ز این واقع هجرت را صاحب حمله هدری کتابی به نام حمله هدری مثل مصنوی معنوی نوشته شده به شعر نوشته شده نگه نزده نزدی که آن قوم فرمت رو رفت به سرهای ابو بکر را رفت از خانه پیغمبر به خانه ابو بکر رفت نه به غار سور به غار نرفت نزدی که آن قوم برمک رو رفت به سوی سرای ابو بکر رو رفت ابو بکر هم که آماده هست که سابق رسولش خبر داده بود پیغمبر گفته بود احتمال حضرت شدید گفت اجازه هجرت هست من برم هجرت کنم مثل حضرت عثمان هجرت کرده من اجازه هجرت میدی خیلی اذیت دارم کنم من حضرت فرمود صبر کن من از خدا امید دارم و من این احتمال میدم که خدا به من اجازه هجرت میده دلم میخواهد که تو با من همراه در هجرت باشی آیا خانه پیغمبر مورد حمله بود یا شخص پیغمبر نه خانه پیغمبر مورد حمله کرنده نبود خانه پیغمبر محاصره به خاطر پیغمبر بود بخاطر نه به خاطر که خانه پیغمبره خاطر که ساکن اینجا پیغمبر خودش مورد حمله هست نه خانه خانه پیغمبر کسی مصادره نکرده بود خودش مورد خطر یا خانه است پس کسی را انسان خود پیغمبر مورد خطره با خود صدی کنیم خطر به شخص پیغمبره خانه که مورد خطر نبود حضرت علی را شما در خانه باسی فردا امانت های من بگید او امانت دار پیغمبر است و حضرت صدیق پاسدار خود پیغمبر است او پاسدار امانت پیغمبر است و صدیق پاسدار خود پیغمبر است شان دیگه خود شما بدانید و توجیه این ملا تلبیس حق نیست تلبیس حقیقت نیست که صدیق را با خودش برد تا راز پیغمبر را پشت نکنه و خب راز پیغمبر این بود که از خانه خودش مستقیم میرفت دیگه نبرد نمیبرد کوچه ای را که به خانه صدیق منتهی بشه میبرد کوچه ای را که از خانه صدیق فاصله دست باشه از جای دیگر میرفت این توجیه تلبیس حقه خدا میگه لا تلویس الحق و ولا تکتمون لا تکتمون الحق و انتم تعلمون شما هم خواننده اید میدانید که توجیه باطل میکنید خود شما میدانید که اتمان حق کردی او قاب خب ابن اشرف لعنتی تو خودت میدانی که اتمان حق میکنی خودت میدانی و انتم تعلمون چرا حضرت صدیق را مستاق مهاجرین قرار نمیدی و چرا جایزه رضی الله عنه را برای او قائل نیستی و چرا یقین ندارید که جنت بر مال صدیق اکبر است رضی الله عنهم و رضوان و عد لهم جنات تجری تحت الانهار چرا که اونهای قبلا اینطور گفتن اینا قائلن که حضرت صدیق مصداق رضی الله عنهم کتمان نکردن چرا آیات الهی به کتمان میکنن آیات شریع الهی را ترک اتمان می کنن السابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هناك اتباع کردن بحسان حضرت ابو سفیان هست حضرت امیر معاویه هست مهاجرین انصار را بحسان اتباع کردن رضی الله عنهم خدا از آنها راضی شد ما میگی که اولین و کامل ترین مستاق مهاجرین صدیق اکبر است چرا حضرت عثمان تنها هجرت کرد رسول الله با شمرا نبود حضرت عمر تنها هجرت کرد بعد از رسول الله هجرت کرد یا قبل از رسول الله او مولوی بگی حضرت عمر قبل رسول الله حضرت کرد حضرت عثمان حضرت علی بعد هجرت کرد تنها اینها هر یکی جدا جدا هجرت کردن لیکن هجرت کامل کامل حضرت صدیق اکبر است که همراه با رسول الله هجرت کرد پس من مساک کامل والذین معهو چیه؟ در زندگی دو سال و سه ماه از پیغمبر کوچکتره قبل از نبوت همراه و دوست رسول الله بودی نه بین رسول الله صدیق اکبر رفاقت و دوستی قبل از نبوت نبود پس والذین معه قبل الهجره والذین معه در شب هجرت در غار حرا و در غار هرا با پیغمبر کی معیت داشت لا تحزن ان الله معنا این همه آیات را مگر اینها نمیدانند ها نمیدانند چرا تلبیس میکنند و چرا کتمان میکنند ان الله معنا الله با من و تو هست مصداق معنا کیه حضرت ابوبکر و حضرت علی اون نون متکلم برای تشنیه و جمع یکسان نمی آئے برای مفرد معی و برای تشنیه معنا نا معنا برای جمع هم معنا هست نیست فرق میکنه مشترک دیگه بین تسمیه و جمع الله با من و تو هست ای ابوبکر بکر لا تحزن غم نخور حضرت صاحب وحی نبود حضرت ابو که وحی نامده بود احساس خطر میکرد و برای پیغمبر خدا تصمیم کرده بود که هیچ کافری نمیتونه تو را ضربه بزنه والله یعصمک من الناس این والله یعصمک من الناس قبل از هجرت بود یا بعد از هجرت بود بعد از هجرت مبلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس این در سوره مائده هست و بعد از هجرت آخرین سوره که بر پیغمبر ناظر شده سوره مائده هست این بعد هست که پیغمبر تضمین شد که کسی نمیتونه شما را ضربه بزنه هیچ یهودی و لانتی و نصرانی شما را نمیتونه ضربه بزنه قبلا که چنین آیه نازل نشده بود که پیغمبر ضربه نمیبیند از کفار این خاطر سیدی که اکبر صاحب وحی نبود ولی شب حضرت خدا پیغمبر را تشمیم کرده بود که کسی نمیتونه شما را ضربه بزنه شما برید چه ذکر امرا بردار برو در غار سر اونجا با در غار سر با پیغمبر کی بود یعنی واقعا ظلم نیست همه بر علیه پیغمبر صحابه پیغمبر کسی که آیات سریحه قرآنی بشان صدیق اکبر دلالت داره کتمان نمی کنه ثانیت اسنین هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تهزن نگه صحابیت صحابیت مدهی نیست چرا؟ چرا مده نیست؟ چون تو رساله ها میخواند الان من امروز داغ کردم الان موضوع اینجا نه میخوام کتمان حقی که امروز میکنم برای شما بگم میگه صحابیت مدهی نیست چرا؟ قال له صاحبه و هو صاحبه و هو صاحب اون باغ به صاحبش گفت ببین اونجا اون همراه همراه اون مومن همراه او هست حالا ما میگیم همراه مومن برای اون کافری بود درسته همراه کافر مؤمن هست و این همراهی مؤمن برای او ندارد لیکن همراه پیغمبر از قال لصاحبه یعنی پیغمبر به همراه خودش بود همراهی صدیق برای پیغمبر این شان پیغمبر را بالا نمیبره لیکن شان صدیق را چکار میکنه شان صدیق بالا از همراهی پیغمبر شان اون کافر بالا نیست از همراهی مومن همه کفار مگر در مکه با نبی علیه السلام نبودن ما ذل صاحبكم این همراهی پیغمبر ابو جهل را صاحب شان نکرد چون ابو بکر انکار میکرد لیکن همراهی همراهی پیغمبر برای صدیق مده بود که پیغمبر بهش گفت لا تحزن ان الله من الله با من توه تو هم با من میت داری که پیغمبر خدا هستم و میت خدا با من تو این چطور شان صدیق را شما میاری بایی. همه آه غصب کردی چرا غصب کردی اگر حق علی می بود و صدیق اکبر و عمر غصب می کرده یا عثمان تو حضرت علی چرا از حقی که خدا بهش داده من حیث نه از این حیث که حقشه حقی که خدا منسوس کرده پیغمبر منسوخ کرده حضرت علی چرا دفاع نکرد این نه که تنها حق او را پامال کردن بلکه حق خدا را پامال کردن چرا دفاع از حق خدا حضرت علی دفاع نکرد چرا دفاع نکرد هیچ این همون تلبیس حقه که خدا گفته لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون و خب شما هم تلبیس حق می کنید شرک حرامه شرک برای مردم توضیح نمی کفر حرامه کفر هم برای مردم توضیح نمی بدعت حرامه بدعت را برای مردم توضیح نمیدی این کتمانه حق با باطل من شما حق توضیح بدید شرک چیه توضیح بدید کفر چیه توصیح بدید عبادت حق خدای چیه کتمان نکنید خدا نارا گفت لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون شما هم میدن شما هم میدانی کتمان حق میکنید کتمان حقیقت میکنید خدا گفت نکنید خب چرا اینها کتمان حق میکردن چرا اینها تلبیس حق بالباطل خلق میکردن حق را باباطل چرا اینها این کارها را می کردن به خاطری که سه مرض اینها را گرید دو مرض حب جاه حب مال به خاطر این دو مرض اینها کتمان کردن که اگر ما حقیقت را بگیم باید ما پیرها ما استادها با مریدها و با شاگردها همه بری مرید محمد رسول الله بسید اگر ما حقیقت بگیم این همه مریدهای ما و خب ما باید مرید محمد رسول الله بشیم همه ما اساتذه تورات و انجیل و زبور این همه مراجع تقلید باید بریم چکار کنیم شاگرد محمد رسول الله بشی بلکه شاگرد ابوبکر صدیق هم بشی ابوبکری که پانزده سال است سیزده سال است که قرآن حفظ کرده عمری که این همه آیات قرآنی و حافظ است همه باید ما بریم شاگرد ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بشید میگه این همه استادی ما این همه شیخی ما این همه پیری ما ما با این همه سن و سال این همه مشایخ ما باید بریم شاگرد بشیم شاگرد کی بشیم شاگرد بلال بشیم شاگرد کی بشیم شاگرد ابوبکر بشیم شاگرد یک امی بشیم این این ریاست حب جا اینها را بدبخت کرد ما بریم شاگرد بشیم هزاران شاگرد و مرید داری این بدبختی امروز بسیاری را در این امت گرفته قرآن بلد نیه لیکن نمیاد که قرآن نمیخواند من حتی سالون دارم بیا حالا قرآن بخان برم شاگرد بشه من قرآنم من قرآنم من قرآنم این بدبختی نمیگذارد انسان را به پای درست این بدبختی اینها را گرفته بود حب جاه باز دیگه حب مال حب مال همه مرید آقا هدایا می آورده همه شاگرد آقا می آورده سهم سهم ایمه بود می کاملا می این نظرهای غیر اللهی که اینها تعیین کرده به گردن مردم بار کرده بودن چلم بدید هفتم بدید هشتم بدید سیوم بدید این همه هدایا می آمدن ها جلوشون گرفته میشه این دو مرض الله تعالی علاج علاج مرض ها علاج کبری که در اینها بود که ما چطور بریم شاگرد بشیم اللہ تعالی فرموده که مصطلات نماز کام کنی در مسجد میری مولوی صاحب یک بار چک پوچھے که بغلش صاحب مولوی صاحب علامہ صاحب یک مزه رو یک دهقانی کنارش ایستاده در نماز چیه تواز و توازی سرمایدار حاجی آغا استاندار یک شکوری بغلش ایستاده در وقت نمیتور نمیشه بعد رئیس شهردار یک پلیس رفتگری پلیس رفتگر نمیشه اون شکور رفتگری در کنار رئیس شهرداری استاد نفسی میاد پایین نمیه خوب میاد کم نماز چیه امیر غریب پیر جوان استاندار فرماندار و درجه دار پایین و بالا همه کنار هم نیستن نیستن یا نمیستن بلکه هنوز غریبه زودتر رفته سفر اول گرفته آقا دندان میسته به بعدی نیسته در اسلام این جایز ہے را بلند کنندین نجایز کی نشانه حالا این احسان اگر یک یکی عزت میده یک بزرگتری را سفر اول میبره خودش میاد خودش میاد او مولوی صاحب آمده با شاگر جلو استاده ایک یک لطف خود شاگرده احترام میکنه استاد یا می کشمی بره جلو این چیزی دیگره لیکن قانون نیست که استاد رو بلند کنه و بشینه اجازه هست اگر که ایک استاد چنین کاری بکنه شریعت اینه تایید میکنه ها نماز یعنی تمام توازن فروتنی را میاره در انسان نفس بزرگ فرانی را نماز میکوبه پایین همه برابر این دیگه نفس چطور میشه خورد تو خمیر میشه تا حافظ بگه السلام علیکم همه اینجا اتایات خاندن نشستن منتظر السلام علیکم حافظ صاحب درسته نماز یعنی تمام انانیت را از انسان میگیره انسان را یک عبدی میکنه نمیکنه ای خاطر قرآن فرمود قیم الصلاة خب ام الله بروی در مسجد النبی بری در مسجد النبی خب او پیغمبر زاده برید با بلال ها برید کنا بی بی های شما برن کنار بی بی سمیه بیستن برن کنار اون مستضفین بیستن برن کنار اصحاب صفه بیستن کانانی اینها بیاید پایین بیان پایین اینها خیلی انانیت دارن اینها خیلی بالا رفته خوب بات کرده خوب بات کرده اللہ تعالی فرمود قیم الصلاة پنتوز با کورا شانا بشانا زانو بزانو بیز با کشاوردها با مزگرها با ساربانها با نهائی که از لباس تا حد کافی ندارد شانا بشانا بیز بیز نفس شما بیاد پایید حب خب ما شما را بدبخت کرده جبی کنید یک ندون از ذهب و الفضه قرآن ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بأجباء وجنوبهم وظهور هذا ما كنتم لأنفسكم اینجا قرآن فرمود ام الله آت الزکات زکات زکات رکید شما که همه گرفتی و بردید خزانه کردید الان بیاری دی بیاری بیدی برای اسلام زکات بیدی تا حب مال علاج میشه این زکات برای علاج حب مال مفت مجانی بیاری فقرا مساکین را دیدید علاج یعنی که شما را با خودش مشغول کرده ورگو مراتین حسدی گرفته بودیم ملاها را که چرا نبی از بنی اسماعیل مبعوث شد چرا از بنی اسرائیل مبعوث نشد الله تعالی فرمود بیا رکوب کرد با همینا رسول کنی تا محبت اینها در دل شما بیاد فرکو مع بری کنید با مقصود مسلمان ها هستن علاج حسد یعنی تواضع باطنی علاج حب جا علاج حب مال امراض سراسه یهود را که حب حسد بود حب مال و حب جابو اللہ تعالی در سه جمله علاج کرد فهمیدی؟ شتون نسخه های علاج خدا میده زد بر عالمی بدون عمل دیگران را می کردن و خودشان فراموش کردن الله تعالی فرمود اتعمرون الناس بالبر مردم دستور میدید به نیکی و تنسان انفسکم و خود شما را فراموش میکنید همه تبلیغ این انفاق پاک میکنید و خودش را خرد میکنید چرا این میلیون ها را در بانک آوردی سر به شر گذاشتی خرج کنید چقدر حسابدارهای شما اون سهمهای شما پرن بانک ها پر پرن چرا به مستضعفین نمیدید این همه نظره های ائمه را جمع میکنید و تو کجا میبرید میگذارید میلیون ها میلیارد ها میلیارد شما دنیا را قصد کردید و به نام این امام و به نام آن امام این ها چرا خرد نمی کنید مردم از مستضعفی خانه ندارن کاشانه ندارن شما بر سر یک کبری ها پول هزینه میکنید چرا این را در راه خدا خرج نمی کنی چرا این را فی سبیل الله خرج نمی کنی امرون الناس بالبر مردم میگه اصراف نکنید اصراف نکنید برای درآمدها تمام دنیا را چراغانی کنید اور تو مردم را میگه اصراف نکنی ما چقدر اصراف میکنی کتاب رب العالمین اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون مولوی صاحب این برای من شما خیلی سخته این مریضی اون با من شما مردم از دعوت میدیم و خود من فراموشید او حافظان قرآن این اطاب من شما دیگران را نمیگه خود من من و شما وقتی دیگران را به تقوا دعوت بدیم خود من تقوا نداشته باشیم اطاب نیست. اگر دیگران را به دادن دعوت بدیم و خود من ندیم اطاب نیست. و اگر دیگران را دعوت به تلاوت بدیم فضائل قرآن بیان میشه و حضرت خودش قرآن نمیخواد کتاب اتعملون الناس بالبر و تنسون انفسکم دیگران را به تقوا به نماز به روزه به حج به زکات به زور به هر چی دعوت دادیم و خودمان عمل نکردیم مستاق آیت خدا نجات بدهد همینه که جار الله گفت لا تقربا هذه شجر همین علم بابا این مسئولیت بزرگی دارد ثواب بزرگی هم دارد و مسئولیت بسیار سنگینی دارد اتفاق میکنن خدا میگه عقل شما کجایه خدا هرچی میدهد علم توفیق عمل کنه پیغمبر میفرمه اللهم این یعوذ بکن من علم لا ينفع و من نفس لا تشفع و من دعای لا يستجاب و من نفس لا تشفع چنان شکمی که شیر نکنه خدا از تو فنا میگیری چنان علمی که نفع نرساند به تو فنا میگی من علم لا ینفع علمی که نفع ندهد انسان بداند و نکند توحید که همینه من گاگای دوستان میگیم خب توحید یعنی عظمت خدا را بیان کنی بزرگی خدا را بیان کنی که دیگه چیزی نیست خیلی اتابه سر اللہ تعالیٰ حال ہمیں ایمان رحم بھی فرمائے بعد اللہ تعالیٰ علاج حب مال و جہر تکرار کر واستعینوا بالصبر ام اللہ نفس بر نفس گران میشه شما پست را ویل کنید مقام را ویل کنید پیری را ویل کنید همه بشید مرید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری شاگرد ابو بکر و عمر و عثمان بشید این خیلی گران تمام میشه لکه صبر کنید وستعینو بالصبر والصلاه نماز به کسرت بخانی نماز انسان را متوازن نماز انسان را راغب میکند به خدا انها لکبیرتون این خصلت صبر صبر بر مسائل صبر بر طاعت و بندگی این خصلت صبر و استعانت به صبر و صلات این خصلت خیلی گرانه مگر بر آنهایی که خاشعند کیا خاشعند خشوع دارن تضرع دارن عاجزی دارن میفرماید این نسخه خشو است اونهایی که یقین دارن که آنها ملاقات میکنن رب را و آنها به طرف رب بر میگردن اینها واقعا خاشعون هستند سروران گرامی من همیشه عرض میکنم میگم و بارها گفتم که تا اعتقاد قیامت در دل انسان راسخ نباشد انسان نمیتواند عمل کند عقیده قیامت وقتی در دل انسان راسخه انسان برای چه تکبر بکنه یکی من من میکرد یک اهل الله خیلی ما چیزی گفت چرا اینقدر من من میکنی اول تو نطفه بوده آخر تو جیفه میشه و درون هم کجره هست وقت همه کسافت ها گرفته اشغال کرده داریم. چرا انسان تکبر کند چرا انسان غرور کند چرا انسان گردن بگیری کند چرا انسان وقت و فرصت برای معاد فارغ نکند بدون اعتقاد آخرت این قرآن را خواندن این بر این قرآن عمل کردن هیچ امکان ندارد چرا خصوصا دنیایی که ما در آنیم دنیایی که ما در آنیم دنیای مادی هست دنیایی هست که عزت در پول دیده می شود احترام در پول دیده می شود و همه امکانات به خاطر پول فراهم می شود سرورانگرانی بدون اعتقاد معاد و قیامت انسان نمی تواند همیشه نماز با خشوع بخواند همیشه پابند جماعت بیشه و همیشه مال خرج کند اون اعتقاد آخرت هست که انسان را وادار میکند که همه چیز را پیدا بکند جان بده مال بده وقت بده فرصت بده و در نداری صبر بکند ندارد صبر کند در دارایی قدرت نمایی نکند اون اعتقاد قیامت هست که دست دنیا دنیادار نگاه دارد برای فسادش دارد، ورنه مردم ها را بر می دارد، و نعوذ بالله میرن برای فساد کدوم کشورهای خارجی و نمیرن این شهرستان ها و چه فسادهایی که انجام نمیدن خدا نجات دهل شرنای رقص چاپ رقص و چاپ را اهل دنیا میکنن دهل و سرنا میزنن زن و مرد رقص میکنن این دنیا هست شما دیدی چه فقیری رقص بکنه خدا نجات بده بعضی فقیرها بدون پول وحش میکنن بعضی کم از کم پول میگیرند و بعضی پول ندارند و چاپ میکنند وحش یعنی چاپ دیگه اللہ تعالی سر تفسیرات مادر گزار میکنه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین